Eguerdion bai, biarritzera begira jarriko gara orain, biarritzen aste hontan maitaldia festivala abiatuko baita. Egoita mairu aldiz, e, dantza izango da nagusi biarritzen, baina ez bakarrik, beste herrizun baitzutan ere ba, programazio berezi bat eh, antolatu baitute. Oni buruz mintzatuko gara, antolatzaile den malandean balet e, eh, kompainara joko baitugu, eta hortan komunikazioan diarduen zuten. Elena Iera dugu gurekin kaixo gurdion. Ego erdion. E, orain dela hiru urte hartu zenuten e, ba, festival honen antolakuntza eta ikusten dut urte zute programazio eklektikoa eta beratxa antolatzen duzula eta urten ere hala izanen da. Bai hori da, programazioa e, tiegimalan denek e, egiten du eta bo, festivalaren uh, historiari fe, uh, fidela egoiten da, eh, bere DNA uh, atxikitzen du, eta uh, estiloen anistasunean uh, inahitua den uh, festivala da. Estiluen anistasuna, baina beti ere e, baleta handiak ekartzen dituz eta dantza klasikoak izaten du leku garrantzitsu bat. Bai hori da lehen berezitasuna, um, dantzari kopuru handiko konpainien ekar baleten erakartzea, eta hor aurten ditugu Bosch Ballet, um, badugu eh, italiako um, ballet bat egiten duena festivalaren idekidura, Ater Balleto izena duena, eta um, idekidura izanen da Senpereko uh, eh, lajeko gelan, eta baita ere egenteriako leukuna fabrikan. gero horren ondotik badugu ere um, gineko operaren baleta, eta haiek uh, emanen dute... Euh, filma baten adaptazio bat euh, filma horrek izena du On chef bien les chevaux eta zen euh, estatu batuetan antolatzen zituzten dantza martoiai buruz, Eh, hogeita uh, amak amarkadan ez banaiz trompatzen, eta eh, jendeak dantzatzen zuen akitu arte eta batzu eriotza arte, eta beraz hori eh, adaptatzen dute um, baletak, eta izanen dira hor, beho geita amak artista holtza gainean, zinez ikustekoa da, lehen aldiko ikusgarri bat antolatzen dugu uh, baionako loga gelan, beraz hori uh, maitaldiaren lehen asteburuan izanen da. Vous devez danser le plus longtemps possible. Le dernier couple qui restera debout sera désigné vainqueur. Est-ce que tout le monde m'a bien compris Hirugarren baleta, badugu euh, Nisako baleta. Et euh, eta hor, euh, Thierry Malandenen pieza ezagunetariko bat uh, aurkeztuko digute. Um, beraz izan da hor transmisio lan handi bat, uh, Sandrion baleta maiten baitute, eta beraz hori ikustekoa eta berri ikustekoa da jendeak jadanik ikusi balin Um, gero, laugarrenean badugu malanden bale biarritz, beraz, baletak eh, bere hogeita bost urtean kari mosaiko baleta orkestuko du, eta bere zitasuna da um, Euskal Herriko uh, eh, iru eskualdetan, uh, iru orkestuko duela, beraz, izanen da ikusgarri bat garazin, beste bat maulen eta azken bat bardo zen. Eta azken baleta, izanen da Bizbadeneko baleta, Alemaniakoa da Frankforretik urbil. eta hor koregrafo ezagunek uh, egiten dituzten eh, bi ikusgarrirekin heldu dira. Eta um, bere zitasuna da badela bat batio uh, eh, martean ahriagek emaiten duena, uh, Nau uh, ikusgarriko uh, Of Prophet and Puppets baleta orkestuko digu, eta um, beraz zen malanden bale biarritzeko artista asoziatu oia, eta goretzat arrotasun bat da um, mm, bizbadeneko baletarekin uh, lankidetzan aritzea. Asoziatu oia diozu, eh, aurten Jon Maiarekin ari baitzarete, horregatik ere errenterian dugu itzordua? Hori da, eh, be justuki bigarren berezitasuna da gu uh, eh, meitaldia denboran, ari girela eh, Euskal Kompainiekin ere bai, eta hau da John Maia, uh, beraz egenteriako kukai kompainiak uh, eh, kukai kompainia zuzen zen duena. Eta berak, uh, joan maiak aurkeztuko dizkigu uh, bi ikusgarri, um, bat uh, elkar martean ahiak giza, giza izena duena. Eta emana, izanen da um, biarritzen eta baita ere bai honan. eta bigarren ikusgarriak du berak... Um, Uh, jarin, uh, izanen da dantza estxilo desberdinetako topaketa aritu baiko da Andres Marinekin eta berak eh, flamenkoa egiten du, beraz eh, flamenko eta euskal dantzaren arteko uh, ikusgarria izanen da, eta uh, festivalaren uh, azken uh, ikusgarria izanen da gardu midian zokian. Mm -hmm. bale eta undiak euskal dantzak ere izanen dira, eta handik eta hemendik etorritako konpainia txikiagoak ere bai, eta flamenkoa aipatu duzu, eta estilo anitzeko dantzak ere izango ditugu ondoko egunotan? Bai, hori da. Eta ondotik ere, be, justuki euskal kompainietan, des, eh, estilo desberdinetakoetan, bat dugu ere eh, elirale eh, kompainia pantxikateleriarekin. Um, ziomara hor maetxe, biskat garaikidea ere bai, eta ukanen dugu um, dantzaz kompainia, eta mizeltege egunero izanen dena um, maitaldi denboran, altsaldeko uh, seietan, biarritzen uh, bere emaiten emanen digu uh, erritu koreografiko baterako gombita uh, seietan uh, uh, petrikoko uh, pilota plazan uh, miarritzen egun guziz. Mm Zenbat kompainia izango dira urten orotara? Beraz, aurten ukanen ditugu Geita hamar bat konpainia. Um, bost balet erran bezala, um, beraz, bost CKN, Zentro Koeregografiko Nazional, eta orotarat ukanen ditugu laro geita hamar bat itzordu. erdia uh, ikusgarri, uh, eh, eh, doainik diren ikusgarriak baitira, eta hori dena, Amerika uh, eh, erritan eginen duguna Euskal Herrian gaindit. Mhm. Euskal Herrian gaindi, miarritze izango da ala ere eh, Maitaldia Festivalaren bihotza eta ikuskizunez gain dantzara ere, dantza ere karrikara ekarri nahi baituzue, publiko oro onkitu nahi baituzue, eh, errepika publikoak izango dira, eta bestelako itzorduak ere, ez, erakusketa batekin, abiatzen baita adibidez ostegun hontan? Ba, jori da, ba, ditugu uh, errepika publikoak egoerditer ditan um, eh, jarden publik uh, tokian biarritzen, gardu midi antzokiaren parean, eta horrez gaima dira mm, uh, e, kariketan erran duzu bezala ikusgarriak eta bai badugu korde e, bale uh, erakusketa uh, Rafael Gianelli Merianoren lanaren aurkezteko berakasia baitu jadanik dola bi urte baletarekin, malanden bale biarritzekin lan egiten eta beraz um, gure dantzariekin eta atzirri malandenekin egin ditu lanak eta bere Eh, lanaren bukaera hor uh, erakusketa horretan uh, izanen da beraz kasino uh, kasinoan egunero joiten alko da erakusketa horren ikustera. Ikusgarriak ostiral honetatik goiti izango dira eta egitaragua eskuragarri izango dugu denok eta badugu dagoeneko loetandeme.com webunean Hori da, lotandeme.com eh, webgunean eh, informazio guziak, badugu ere eh, gardu median zokian uh, lehiatila bat eta informazioak berbalin badira ere uh, toki horretarat joaiten algira eta informazioak okaitan ditugu ere bai uh, turismo bulegoetan. Errandu zue eh? biarritzen izango dira itzordu nagusiak, beste herri batzutan ere izango zarete, zeinetan esaten aldi guzu? zerritan? Bai, beraz, bai, beraz uh, eh, miahitzez gain izanen gira, beraz, bai honan eta angelun, eta izanen gira ere bai, eh, senpere, garazin, maulen, uh, atarratzen, donapaleun, bardozen, aurtin eta errenterian ere bai. Bai, eta sarrerei daukionez, informazio praktiko gisa egiten dituzue sartze bereziak edo nola ari zaretea? Eh, bai hori da eh, festivaleko baloretariko bat eh, da elkartasuna eta beraz publiko guztiak unkitzea saiatzea beraz doainik bat dira ikusgarriak baina horrez gain maiten dugu jartzen, plantan jartzen dugu ama biauroko tarifa bat mantentzen dugu tarifa hori ikasleen zat edo langabezian direnen zat edo zailtasunetan direnen familien zat edo jendearen zat denak, denak ikusgarrietara joaiteko Ba horra, ez da itzakearik, beraz, eh? urbiltzeko <laughs> gomita zabalduko dugu eta erran bezala, loetan deme.com webgunera jo, bertan informazio osoa izango baitu ze, kompainiaren inguruko setasunak, itzorduak, eh, informazio praktikoa eta dena, ez da, Elena? Hori da. Ba, mil esker, honekin geratzen gara eta laiztara arte esango izut. Mil esker zuri.